Mm-hmm. CIMAT Cerita Misteri Cerita iki sebut wai jenenge ngadenan Jimat mudun saka ojek dheweke mlaku alon-alon nyedhaki wit randu alas gedhe ing pinggir kali iku tingak tinguk ora ana katon kang wong kumliwer dheweke tidho-tidho apa bener papan iki yen sinebut papan keramat? kok ora katon anane cungkup jirat makom utawa pager mligi sing dadi tandha papan wingit pancen ana growongan ombo ing poke wit cukup dileboni wong loro Ono tondo tilas utuan obongan lan kembang setaman sing wis rodok garing. Karu nunggu mbok menawa wong liwat, syukur yen kuwi malah juru kuncine. Ngadenan selonjor bantalan tas, papane yup lan adem ngantuk. Nerawang ngenam nguripane kepungkur, nalika dhewe isih dadi wong, tegese isih duwe pemetu ajeg, isih kajen lan urip cukup mapan. Rikala semono dadi perangkat desa sing cukup ketengan. Isih duwe sawah sing bisa disewakake marang pabrik tebu. Sisiane uga mbukak dasaran ing pasar ngablak ing desane Tanjung Moyo. Jeneng denan cukup dikenal. Mergo blereng kepilut barang lan duit lali marang ajaran kepercayaan sing diimban. Ngadenan nyelewengake bantuan beras miskin. tumpuk-tumpuk nganti atusan yuto. Nalika dianakke pamriksaan dheweke kebukten wis ngelapake duit bantuan desa lan beras raskin. Kepeksa ditebus ing pakunjaran. Senajan barang-barang sing dislewengke wau wis diganti sarana ngedol sawah lan sebagian pekarangane. Isih nandang kapitunan gedhe, dilereni alias dipecat saka kalungguhane. metu saka pakunjaran ora duwe gawean. Kepingin mlayu menyang Jakarta nyambut gawe sak entuke, nanging sisiane ora ngelilani. Pawadane anak isih cilik-cilik ngadenan kepeksa nurut. Kanggo ngawekani kebutuhan urip sak tiyane sisiane isih dodolan pasar, ngadenan melu buruh blantik kewan sapi, kebu utawa wedhus saben dina pasaran. Mas, tangi, wungu Mas, kok sarian tengriku ngene kotor dilalah ana wong lanang setengah tua gugah-gugah eh uh, eh uh, uh, matur nuwun pak papane silir ndadoske ngantuk nyuwun pirsa napa niki wit randugrawong papane mendhet pesugihan pak paraga setengah tua sing kaceluk mbah narto piura semaur mung nyawang ngadenan kanthi tajem nggih leres niki lan wong yang disebut ngene pesugihan niku kula kok mboten saged matur cetha sebab yen sing nyuwun niku tiyang sekitar ngriki mesti mboten kasil yen tiyang saking kita tebih racake malah kasil menapa pun mantep saestu menggah mengke pituase lho Haurat lho Mas perjanjian kali bangsane siluman niku sampean usaha sing wajar mawon senajan katone rekoso ning murakabi lho Akeh-akeh kojai Mbah Narto Kanti. Pawongan kang melu ngreksa punden randugra wong kuwi. Nanging adenan puguh lan kenceng TKP. Usana dheweke diterake kula nuwun marang danyange randugra Njaluk pitulungan supaya bisa dadi sugih mrewu. nganti mantep wengi kuwi ngadenan tuguran ijen ing ngarep wit randu growon ing wanci tengah wengi angin tumiyup santer rembulan tanggal nom ketutupan megu suasana kekes tintrim tanpa sangkan paran wis ndekem ing ngarep ngadenan sing silo ngedepes asu ireng mulus sak pedhet gedene melet-melet lan bekos gereng dheweke kaget ra karo-karuan nanging nunggoni lan nuhoni welinge Mbah Narto dheweke mung meneng ora reaksi ora suwe blegeri asu kuwi ilang musna tanpa lari niku teges panyunane sampean dikabulake kali danyange mung pituase paling telat sewulan pasi tanggalan Jawa dalu niki sampean kedah korban wujute bekakak asu ireng mulus. Dene janji sampean mengke ngampe larto bang goib niku badhe pinten taun sumangga ning pun kesupen. Ben taun manci tanggal Jawa pendake dalu niki pean kudu teko ngriki atur anakane utang iku nyuwun jangkane utang sing tebisisan dadi cucuk ngene ngrasakake ngger. Thank Mbah Narto tarik-tarik ngadenan mantuk-mantuk kalgan. Bakal keturutan sediani dadi wong sugih sing kajen ing desolan kutone. Sat bawaning dalan bali menyang kudus, mesam-mesem diwi kaya wong kena sawan. Tekan ngomah opo sing wis dilakoni diceritake marang sisiani. Najan mauni kurang sarujuk mergawet di kurang sarujuk mergawet di bebendune. bareng diterangake wijangka kapeksa nurut apa sediane sing lanang. Sepasar anggone muter golek asu ireng mulus lagi bisa ketemu. Pawadan kanggo sarana ruwatan sengkala. Sing duwe asu nglilani dituku kanthi rega cukup dhuwur. Nanging mergo syarat sarana saka danyange randuga wong kuwi kudu senajan dirasa pancen abot tetep ditindakake. Bekakak asu ireng wis ditumrata marang tangga separuh. nanging ora walokot jinising daging panggang kuwi. Ngawekani supaya ora mancing masalah aib ing lingkungan daging bekakak asu mau diakoni daging wedhus. Sakploke ritual bekakak asu ireng mulus kuwi panguripane ngadenan saya nanjak. Prasasat apa sing dicekel gawe mesti nekake duit. Ngadenan bisa tuku kios gedhe ing pasar bareng. Pasare luwih gedhe tinimbang pasar ngablak. Dagangane sing wadon saya pepak lan komplit. Ora suwe kios sebelah kanan kering uga dituku. Suwarni sisiane ngadenan wis kondang dadi juraganing pasar. Ngadenan Dewi Widol tinuku sepeda ontel, munggah dol tinuku sepeda motor. Saiki mundak dadi jual beli mobil lan rental mobil. Ing wektu rong taun urip ing panguripane wis malik grembyang. Dheweke wis mlebu kalangan pebisnis. saiki dadi pengepul sapi potong. Seminggu kaping pindho kirim patang truk sapi potong menyang Jakarta. Niki mpun ngancik taun ping tiga wancine kula mangsulake utang kula riyin teng Randugrawa mriki. Hartane pun kula cepake teng mobil. Nika teng mobil nyuwun diujupake nggih, Mbah. Mbah Narto mung mantuk karo mesem. Ing batine wis duga yen ngadenan bakal memperpanjang kontrake marang banggae Randugrawa. Ngadenan sing teko telung taun kepungkur isih kluwes mundhak taun teko krono kahanane tambah moncer. Sampean riyen ngampil pinten, Mas? Saben taun sampean pun balekke anakane mesti e ngoten lho. Ngadenan wis total siliane telung taun kepungkur. Duit ing jero tas koper kuwi diitung bebarengan. Ing kono tuh keanehan. Duit sing isih lalaan saka bank, sing saka omah wis diitung nyatane nanging bareng arep dibalekake setor menyang Bang Randugro wong kurang saka hitungan nyoto. Mbah Narto mung mesem leges. sabanjuri mung saran marang abdenan supaya ngadep maneh marang danyangi panggraitani juru kunci kwi pancen lumusi. sopo parogo sing perjanjian karo punden randu growong mesti ngalami nasib lan kahanan sing dialami koyo ngadenan dikoyo ngopo bayi setan perayangan mesti ora gelem rugi tansah ngupoyo sing kak Ritual bekakak asureng mulus tansah ditindak king saben taun. Senajan sarana sesip deman. Kesugihane ngadenan saya ngombro-ombro malah wis buka tang prekreditan rakyat. Sejatine mung usaha sinandinga ning ngubengke duit panas. Api-api nulung nanging sak beneri metung. Wis akeh sing dadi korban tanpa disadari. Rong tahun saka wektu perpanjangan perjanjian karo Randu Growong. ngadenan teko meneh nyetorake duit silian komplit karo jumlah anak-ane. Duit wis dihitung bola balik kanti coro manualan mesin, ora ono sing kecicir. Deweke ora kepingin prasto warung tahun kepungur kelakon meneh. Mantep deweke kepingin mungkasi sambungan karo bangkae randu gelowong. Mudun saka BMP dheweke nyangking tas koper tumuju omahe Mbah Narto, njaluk diujupake meneh marang Danyang randu Randugrawong. wancine wis surup surya sintru ing isor randugrawa swarane tintrim najan durung tekan petengi wengi diterangi nganggo teplok bebarengan ditung cacahing duit setoran nanging aneh cacahing duit kurang saka total jumlah setoran kondangan dadi jengkel muntap nesune rumangsa Yakusi. Nanging arep ngarani sapa? Wuwuse lekoh muman-muman danyang randugrawong. Tangerih-rih Mbah Narto wis ora dipaelu. Sebagian duit sing isih ana ing jero tas koper disuntak ditendang mawut awur-awur. Aneh. koyo ana angin tumuyup nyedot abuling dhuwur sing mawut kuwi. kepuntel mlebu ing sak jeroning growongan wit randu alas. Ngadenan sing isih getem-getem ninggalke tratah wedi, nrabas dalan sidatan tekan Prambanan. Soko Prambanan arep neruske laku menyang Yogya. Sak dalan-dalan nyetir dhewean kaya wong edan ngomelan misuh. Sing dadi saraning pisuanan undha mana mung danyange randu growong mutian. ngelewati ladan candi langite peteng mendung ngedangi hangin kemrosok koyong lakune lampor banter lan dirisi petungan mongso pancen ora bisa diugemi gemuruh angin kuwa ngungkatake wit mauni tuwa ing pinggir margo sumiyut ngebabruk ni bani ngebruk IPM bimbing adenan ringsek tanpa pulio ketaman prahoro sing gedirisi nanging aneh ngadenan isih bisa metulan selamat saka cintroko. Geliran sekelan lawang mobil, panone semrepet. Kaya ana renggunune asu ireng mulus sak pedet ngereng dekem. Sikile takur-takur mbaung soran gro-gro nubruk anggone ngadenan. Purnaning prahara dad lan dadi macet mergo ambruk ing wit mauni. Nindi BMW lan jasate ngadenan sing bilang-bilang. pitulungan saka masyarakat enggal ngentasake jasate ngadenan dikirim menyang kamar mayat RSUP Dr. Sarjito Yogyo. Ing pamulasaran RSUP kati diperiksa yen patine ngadenan ora saka sebab kacilakan. Nanging tatu-tatu wajur ing jantung latan atine klebu organ dalam liyane. Kaya tatu-tatu dikerah cakaran landep bolong ing dadane kanggo dalan nyedot getih ing jantunge. Jasad sing mati rusak nrenyuhake, mripate mendelik ora bisa diremke. Ilate melet kaya nandang wedilan kelaran. Ing pandeleng mistis ngadengan mati dikerek dening utusane Danyange Randu Growong. Peti mati isi jisi mengat dengan sing dilebuake luang kubur. Meletek kayune kaya sigar ngumbar, gondo banger dulek irung. bola bali duruk jirat kubur kuwi mesti ambles keporo ing saben wengi miturut katerangane wong sakiwa tengene kuburan tansah keprungu baunge asu sing memelas apa swara baung kuwi swarane punden randu wong sing wis mangan ya kuwi ngadenan mula jimatres jimatres golek duit sing sarana halal ojo nganti golek pesugian bersama tim 去嘛！ <laughs>